endoma farmado per loedo lumo. Loedo tecnico heligas ne nur la vintran nocton, iam de longe endomai farmistoi predas per gi tomatoin cae herboin. Acetantoi de certai nutraj vendeioi au gastoi de restauratioi en Berlino eble miris, ciam ilieniris la eioin jence muro staras altai vitrae shrankoi, ciui je unua vido aspectas kiel superbazarai friduioi. Set en ili ne consum pretai productoi, set tie crescas herboi, cae lactuco en aquuioi. Evidente tute sens un lumo, cae sentero. Du foie en la semaino, ili ricevas visiton de giardenistoi, kiui malfermas la alt technologian varmdometon, cae ili flegas, ricoltas, cae transtonas la varon recte ce la venda pupitro. La vitra in schrancoin starigis nov technologia entrepreno, kiu estis fondita en la jaro 2003 en Berlino. Anstatau sur campoi, la cun laborantoi crescigas legomon mese en la urbo, en magazenoi au recte en la domo de la cliento, ciu tiam vendas au prilaboras la crescajoin. La entrepreno disvolvis la alttecnologiain varmdometoin cae ludonas ilin, inclusive de flegado cae ricoltado, al restauratioi cae superbasaroi ancau laboreiai cuireioi, lerneioi, au malsanuleioi estas celo de la agado de la entrepreno. Cie cie fresai nutrajoi estas vendatai cae consumatai, diras unu el la confondintoi de la entrepreno. Nu, fructoi, legomoi cae herboi, el varndomoi, jane estas io nova. La nova ideo ce la endoma au verticala farmado estas, che tiui varmdomoi nun zorgas sur plurai etagioi, cae plen automate, por giusta aerumado, temperaturo, cae en havo de nutrai substanzoi de la aquo. Precipe la arte farita lumigo, ciu farigis nemal habebla, pro la cultivado sur plurai etagioi, dum la pacinta iaroi enorme progressis, diras scienzisto pri fisiologio de plantoi. Per nove disvolvitae loedo lampoi, ne nur eblas adequate anstata un lumon, oni povas ec optimum vigila lumon, cae adapti gin individue alla besonoi de diversae plantoi en malsamai stadioi de crescado crescado cae ec gusto estes tiel celite influeblai. Lautio, arte farita lumo intertempe estes ec la pli bona energi fonto por la cultivado de plantoi. Ancau antaue la endoma farmado, compare cun tradizia agriculturo, havis diversain avantaggioin. En la e cultiveioi existas problema problemoi pri damagiae bestettoi, cae tial ne necessas applici pesticidoin. Char la condicioi estas precise regeblai, la plantoi cutime crescas pri bone, ancaudum vintro eblas ricolti. Eblas producti en la regiono, cae ancau en la urbo, longai transportoi el e landoi, por havi freshan legomon, ancau exter la sezono, farigas ne necessai. Tio sparas grandan quanton da climato defectai en aerigoi. Iela alia flanco la peno, cae la costoi por energio, estas altai. Cultivai domoi cun siai irrigaziai cae lumigai sistemoi besonas multe da electro, cae se tio electro ne devenas el renuvigeblai fontoi, sed el fossiliai, kiel carbo au nafto, tiam de nove ocasas negativa influo alla climato. Crome, jen ca jen legomo el varndomo ne estas tre contentiga l'augusto. Tomatoi, el tradiziai nederlandai au hispanai, cresceioi, estas ja ofte mal multe costai, sed ancao tro acvezzae. Dum la passinta iaroi, en la esplorado ocasis progressoi, por forigi tiuin malavantaggioin. Onigis nun usis lampoin, ciui reproductis la tutan lum spectron. Per tio la plantoi ja ricevis la necessan energion, sed la lampoi forvoras enormain quantoin da electra energio giuste tie helpas la moderna loedo tecnico. Cai tio trafas ne nur, char tio tecnico estas general pli effica pri energio. Nun ancau eblas covri certain areoin de la lumo spectro, nome tiuin, ciuin la planto vere besonas. Tio estas lau regule nur partoi de la spectro, en la areoi blua, rugia, cae infrarugia. Loedoi, ciui el radias nur tiuin coloroin, sparas crome electron. Cae ili ofertas ancau la eblezzon, variigi la combinon el lum coloroi cae radia intensezzo. Char la plantoi dum la cur de sia vivo, ciel germo, en adolesca stadio au en matura stadio, havas malsamain besonoin rilate al lumo kiu precise konas tiu in besonoin, tiu povas verki verain lum receptoin, cae povas prescau lau place regi, kiel la plantoi prosperu. Cae tio eblas ne nur influi ilian crescadon, sed ancau iliaen enhavain substansoin, cae la guston. Nederlanda istied sistoi el trovis, cae rugia lumo regas la tagnoctan ritmon de la plantoi, cae essence influas la rapidezzon de la crescado. Blua lumo liveras energion por converti aquon cae carbon dioxidon helpe de clorofilo al glucoso. Tro da gi igas cresci la legomon mal pli granda, sed aliflanque pli altigas la enhavon da vitaminoi cae aliai san accelai enhavai substanzoi, exemple polifenoloi malgrau ciui tiui avantaggioi, la costoi de la productado per endoma farmado estas tro altai, porce oni povu resigni pri tradizia agriculturo. Sed por specialai plantoi, exemple por medicinae herboi, exista suffice granda potenzialo por endoma farmado. Do, la nova metodo de cultivado de plantoi ja estas ege interessa, cae gi povos trovi certe multain aplicoin, exemple en regionoi, cie abundas suno, cae malabundas aquo.